Iparraldeko populakuntzaren neuneko ama bi gutxienez behin txertatua izan da orain arte, kopuru handiena adinekoen tartea da Michel Glan Bayonako Hospitale Zentroko zuzendaria. Les résidents des EHPAD aujourd'hui sur notre territoire, en tout cas dans les EHPAD que nous avons livrés, c'est on n'est pas loin de 100% de vaccination. On a beaucoup moins de personnes âgées en hospitalisation et en service de réanimation. Txertatzaren ondorioak sentitzen dira beraz, baina arazo nagusia Bayonara iri iristen diren dosien kopuru mugatua da. Doni Loitzuneko txertatze zentroan adibidez, igurikatze zerrendak ideki dituzte. Il y a des listes d'attente euh, parce qu'on n'a pas suffisamment euh, de doses. Les doses vont être multipliées par 2, voire multipliées par 3. Donc euh, le niveau de vaccination va, va, va accélérer. Egoera salutu jakinez pertsona gehiaguri idekiko zaiela txertatzea, arrumatutatik goiti, iroita amak gorakoen aldia izango da. Michel C'est un vaccin de très grande qualité qui est au même niveau que les autres. Il y a eu des effets secondaires, il y en a dans tous les vaccins. Ce, vaccin qui a été administré à, plus de 500 agents et professionnels de santé de l'hôpital Orotara, mila eta behiun pertsunek jasudute AstraZenecaaren txektuaren lehen dosia gutienez, bazteh ondurio lagirik gabe mementuko.